osobine odabranih. Sifatu sohva. Bio jedan učenjak u trećem, trećem iđeskom stoljeću zvao se Ebu Nain. I on je napisao knjigu Hiljetul Eulija. Hiljetul Eulija to je knjiga koja je zamišljena da se spomenu osobine i šta su radili pobožni učeni. Počeš je od Ashaba pa nam. Međutim, je bio učenjak starog kola i spominjao rivajete, spominjao se ove lance prenosilaca i tako da je, tako da je to otežavalo neko korišćenje knjige za obične ljude. Zatim, spomenuo je dosta predaja, nije bio kritičan posebno u vezi sa predajama, pa je spomenuo dosta predaja sa sredom koji nisu potvrđeni. A inače način i metod pisanja ranih učenjaka bio je da su spominjali senede pa kad spomene senet, on nije više odgovoran ko će ga preuzeti poslije. Onaj ko preuzima hadis dužan je da gleda senet, da li je dobar ili nije i tako da. I onda je došao Ibn Dželzi, nakon njega, koji je živio u četvrtom vijeku koji je skratio tu knjigu. Skratio tu knjigu, izbacio senede, izbacio predaje neke koje su izmišljene i slabe, i suzio knjigu na ono što je najvažnije, ta knjiga je nazvana Sifatu Sohna, osobine odabranih. E to, ta knjiga će nam biti kao nekakvo težište i glavni izvor, što ne znači da nećemo koristiti druge